i nastoje na načelima i na iskustvu e, volonterskog projekta Pakrac, odnosno projekta društvene obnove zapravo koji se provodi u Pakracu. Centar za mirovne studije znači osnovan je 1997. upravo na tom iskustvu rada na društvenoj obnovi, podijeljene zajednice, razrušenog društva, društva kojim su se pokidale komunikacije među ljudima na različitim razinama. To je bila jedna od osnovnih e, ideja, zapravo kako prenijeti to mirovno iskustvo koje su ljudi ovdje stekli, a mi ga do tada prije nismo imali, nismo ga baštenili na taj način, kako to iskustvo rada u zajednici zapravo prenijeti i drugim ljudima. To je korijen na koji su nastali i mirovni studiji, a ali i druge aktivnosti poslije e, Centra za mirovne studije. Ideja je zapravo da se e, radi na društvenoj promjeni, ali tako da se e, povezuje obrazovanje i aktivizam, ali i politički rad, rad na zagovaranju javnih politika. Zato što jedno bez drugog zapravo ne proizvodi onu promjenu koju bi očekivali. E sada, 20 godina je dosta, dosta dug period, Centar za mirovne studije se bavio različitim temama, ali izgradnja mira, izgradnja zajednice, izgradnja nekog boljeg društva, pravednog društva u kojem se štite manjine eh, i u kojima većina zapravo također doprinosi zajedničkom razvoju, društvo u kojem su uključeni svi na jednakim osnovima i s jednakim pravima i recimo možda neka konstanta. Tu je onda veliki broj tema, znači bavimo se i zagovaranjem promjena u obrazovnom sustavu, znači boljim obrazovanjem općenito, posebno obrazovanjem za mir, demokraciju ili građanskim odgojima obrazovanjem E, bavimo se uključivanjem mladih e, u razne ovaj, e, sfere društva, bavimo se suzbijanjem diskriminacije, suzbijanjem rasizma i ksenofobije. Mi smo društvo koje ima puno svojih, da tako kažem, starih, neriješenih problema, ali i puno novih koji, koji dolaze. Društvo smo koje nije osjetljivo na različitost, a u principu trebamo, trebamo raditi na tome jer samo ono društvo koje uključuje sve ljude koji su, koji, koji su njegovi članovi zapravo može, može prosperirati i može biti napred. Osim navedenih tema, bavimo se i više političkim temama, nekim konceptima e, poput ljudske sigurnosti koje u središte stavlja čovjeka, a ne nacionalnu sigurnost, znači i cijelim nizom tema ovaj koje se bave zapravo zaštitom i promocijom ljudskih prava, a jedna od novijih koju više ne možemo zaobići jesu e, je pitanja e, socijalne pravde i socijalne uključivosti i ekonomske jednakosti građana. Kakva je suradnja sa državom? E, suradnja sa državom se je promjenjiva, ovaj, ali u principu je ona, ja bih rekla da je ona nužna i da moramo naći načine kako da s onima koji na kraju priče donose odluke e, surađujemo. Ona je nekad jednostavnija, nekad je otežana, to zavisi kakvi su ciljevi same države, kako se ih, da tako kažem, vlada postavlja, ali te suradnje mora biti. Ona je u ovom trenutku relativno, relativno teška.